Book 2 35 35 Havalimanında Film matar Atina'ya bir uçuş rezerve etmek istiyorum. أريد أن أحجز تذكرة طيران إلى أثينا. Bu aktarmasız بير uçuş مو هل هو طيران مباشر؟ Lütfen cam kenarı, sigara içilmeyen bir yer. من فضلك مكانا بجوار النافذة في جهة اللا مدخنين. Rezervasyonumu onaylamak istiyorum. Uridu te'kidel hacz. Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum. Uridu ilga'el hacz. Rezervasyonumu değiştirmek istiyorum. Uridu ta'dilel hacz. Roma'ya bir sonraki uçak ne zaman kalkıyor? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Hala boş iki yer var mı? أما يزال لديكم مكانين شاغرين؟ Hayır. Sadece bir yerimiz kaldı. لا فلم يعد لدينا سوى مكان واحد شاغر Ne zaman ineceğiz? متى سنهبط؟ Ne zaman orada olacağız? متى سنصل؟ Şehir merkezine ne zaman otobüs kalkıyor? متى تسافر الحافلة إلى وسط المدينة؟ Bu sizin valiziniz mi? هل هذه حقيبتكم؟ Bu sizin çantanız mı? هل هذه الحقيبة الصغيرة خاصة بكم؟ Bu sizin bagajınız mı? هل هذه أمتعتكم؟ Yanıma ne kadar bagaj alabilirim? كم حقيبة يمكن أن آخذها معي؟ 20 كيلو عشرون كيلو غراما نه Sadece 20 kilo mu? ماذا؟ عشرون كيلو فقط؟